papat mongso candala oh. ana tah ya sumunaring antariksa yayah bro markata katempuing samirana mangetan mangilen dawah ing pratala dados anta miwah sipating manungsa lah punika sang jiwa minulya mulu tumbuning pandhawa ing ngawasta kyai semar nayantaka badranaya dudha manang munung wong buka sampir jejangkan asmara santaya sang durutyah untuk dicat kogel, esmu kagel sadruning penggalih denyo ngilari para putra tumenga sepa tumungkul sepi ngiwonengen katon suwung mila teka mangkono namun tinondro, pambekane Kyai Luwah Semar kang Gusti ing Sekar Yudha Kenaka Leng Petruk Bagong sawene padha rame kaya pasar temawon bareng wong tua teko pet klampet kaya disumpet umpetan ora karuan ing ngendi papan dununge Dole Kowe padha mrene to Le aku ora pangling lan ora lali karmamu saben kowe tak tembangake kagok ketanon kowe mesti padha mrene tanpa tak undang panembang ngosayo karya wulung widu mangsa ruwang babu babu duh yana sayatine wit saking bodho kawuh kareng Petrama aku tak suwan rono nanging aku nyuwun petuken rehning sawetara ora ketemu kaya ngapa ngrasake Jineman midil mari kangen ya duli aku ora kabotan bareng krungu tetembangan jineman mari kangen. Lah kok jebul njuket mletel kuwi kowe ketarik uramane apa cakepane? Oh, ora ngono wae. Aku yang jeneng krungu lelakon jineman mari kangen kuwi sing tak lam-lami mung senggakan pungkasan. Drang tak ndrang tak njaluk slendang sak jarike. Eh. Ndrang tak, ndrang tak. Nyalok seko sak lawuhe. Ndrang tak, ndrang tak. Jaluk wedang sak bakule. Ah, ah. Bocah iki genjlong kepacut. Kowe rene kok ora nganti sedulurmu si Petruk, Petruk lagi apa, Dulih? wong seduluran karo Petruk iki tak upamakake kaya nglumpukake bola pecah. Yen pisah kepengin kumpul ngetokake guna sarta dayane ning yen kumpul kerep benthik apa memper to. Petruk kuwi ngatasen duwe seduluraku, aku ki tinemu tuwa sarwa ngalah parandine. Dening si Petruk ya mung tansah diakali. wis tau ana kedadian lho aku antaraning petruk kuwi lunga jagong nggon wong kang lagi kepaten padu perkara greh sangka ramene sing padu sing mati nganti nglilir lho mau kepiye to ah, ah, ah. Lah banjur pungkasan kowe pisah karo Petruk kuwi perkarane apa? Mung sepele. Ngarepe malem bakdo, aku lunga menyang pasar petuk petruk aku ditakoni kang gareng kowe kok nyang pasar ngerti pleng neng perlu apa arah tangisi dening mantumu mbak yu kepengen klambi sing anyar gelu aku kuwi duwe klambi bakale bruklak mung sak klambi ngono ah terus ayo wes bareng ngono hargane piro truk hargane 4000 ayo wes gan rene tak tukune klambine sing sak klambi mau tenan sak nalika Petruk njaluk duit aku patang ewu jarine duwe bakal broklak sak klambi bareng teko lah kok mung sak kilan pesagi Amis ini leh kutakon yang nganti sak ceto cetane pito truk, ngatasi kue kondo jarin li bakal bruklak sak klambi dik mung sak kilan pesagi piye Lah kok aku iki digeret diukur kantong aku iki jembare padha karo bakal broklak duweke petruk sing dikarepe sak klambi iki kena dinggo sak klambi. Apa kaya ngono iki menungso ora kepengin dilabrak? Ah, ah, ah. <laughs> Wong urip selawase kecoba mung kerjakan sing sepele-sepele kok ora eneng-eneng. Tulit. Mo, petruk timbalono dukan ana mo. No, no, mengkono eh petro ini ngapa wirini ya duli lho rono ya rono ning nyahin niki kok debul gambar temen gantan ingkang sekar gadung banyu masan iki dandang kula gagrak tirta kencana kang kula sa lampet gula salempit kuwi yen kaya cara kene gula setangkep mo nganggo lawo buntelan men doang karmaku dek isih cilik uli ketuk goreng nyamikan ne ketuk goreng nyamikane yen wewengkon kono sing kondang ketuk goreng iki sokaraja mo teh kentel kopi Biru, biru. Teh kental tanpa gula pacitane jengkol. Sekapulen kinepat hilir. Wah, songgoleh ku ngerasa keapalan ngulu itu nganti meh kolu kalau menjengku tuh lalapet tekodokan wah jelas-jelas metu ki kok <laughs> iwak grame yuk grame parang mango samar tak ngengei mo maring kana maratua bekamene kula warga tambah maning awas dipun tampeni skar gadung gagrak tirta kencana slendro manyura sumangga sih celeng Ya gampang Rika milih bae sih melu sapa? Inyong milih Pak Dalange bae sih? Pak Dalange milih keliru, Pak Dalange anake wis akeh sing gender bae sih. <laughs> sarung, duwe kreket dak wani sarung. Narama wis ajeke. Wis ajeke wong lanang gedhe kuroe. Urung mesti. biyen aku umur 40 dheke urung lahir. Suara kok lek seru, serem, seret. Lha iki. adik maning. Maramak. Ana apa sih? Inyong mati bae ramak. Aja. Rika mati nyonge nglalu. Aja nglalu, aja mati. Uripmu ki ukurane bebauku kanan kiring, lho Yen kowe ora ngandel, kalau sawangen petel aku kae jukuken. Oh. Dadaku bedelen jukuken, jantungku paronen aku trimo nganggo jantung paron. lho Terus nongger. Imli. Tudandu. Bagus. mau gending apa gagrak ngendi matet pira larase apa duli kuwi wong tuwa kok lalen bawa dandang gula gagrak banyumasan ditibakake gending sekar gadung gagrak banyumasan larase slendro patete Ma-nyu-ra. Ma, manyura ma tetep ta kowe gawe legane atiku aku ya wis bungah mung Oh, eh. bola balik kue tak kandani mesti gawe ganjiling pitung kue kudiling kroso lan ngerti yen tono kareng kue sedulur mukang tinemu tuwo duwe wemenang sarto kewajiban sumulih kewajibaning bapa iya iku sudarma aku bapakmu nang apa dole sababe saben kowe kumpul mesti cungkrah. congkrah miturut kandhane nala gareng uripmu amung tansah nengenake akal ukil duwe pokal kang tanti nemue ngakal gareng pradol pitu apa bener gareng butuh nukake klambi bojone kowe tawa bakal sak klambi rekane 4000 bareng duit wis tok tampani sing tok gawa lan tok wenehake gareng mung bakal sak klambi sing tegese ukuran kantongan klambi ya ora <laughs> oh ngono ta wis lumrah kok, Mang. Sajake wis lumrah. Manungsa kuwi kulina petan-petan ala lan cacating liyan, nanging yen kuciwa lan cacate dewe sok ora padha kepareng mulat sarira. Amarga kala mangsane ya isih ana sing kepareng lan yakeh sing kepareng mulat sarira. Mong nalagareng sing ora mulat sarira Coba saiki yen Kang Gareng iki krasa lan eling. Durung suwi ployong-ployong petuk Kang Gareng. Ana ngarep pasar aku ditakoni, "Truk, dengaren kowe wanti mengkene kok dolan ijen tanpa kanca?" Aku ya kandha pares, ngene Kang. Adimu le nyambut gawe sekolean. Margo mbok menawa kowe krungu to, yen adimu saiki nyambut gawe dadi bakul, bakul kopis ya kopise dhewe bakul klambi klambine dhewe bakul beras sing ditawakke ya beras e dhewe sambene akeh ana kala mangsane bakul ndok ya Ah, ah, gak ah, mesti celmongan entuk bati sithik rong itik apa sing dipengini bakal dituku Duit digawakake aku 6000 cacahe. Bareng aku kepethuk Kang Gareng ditakoni, "Truk kowe tuku apa?" "Iya, Kang." "Aku ki dikongkon adimu kon kokke tempat tidur sing nomor loro. Ukuran cukup dienggo turu aku lan anakku." "Aku mau digawani dep 6000 ya apa cukup?" "Lah, Kang Gareng mangsulane umume rega pasar ki 8000. Truk, ewadine duit mumung 6000, ya wis kene tak tampanane. Enten ana sedelo, mengko tak gawake tempat tidur nomor loro sing regane cocok karo cacahing duitmu. Sanalika Kang Gareng tak wenehi duit bali. Mulih bareng saka omah, tak enteni nang pasar teko nggawa kloso dilempit. Aku takon, Kang. Endi tempat tidure? Kang Gareng ora mangsuli, klasane digelar tengah kloso eneng tulisan angka loro. Lah aku genahke to. Tempat tidure endi, Kang? Lah iki apa? Lah iki kloso ngono, aku yo ngono. Lah kloso iki ngopo? Nggo tempat tidur. Lah iya wis bener to. Lho, piye sing tak jaluk iki tempat tidur nomor loro. Lah kok aku malah dilarak. Iki sawangen. Kloso iki ngopo? Minggu turu. Ha iki angka pira? Angka loro. Ya wis, lek-lek ku kleru ana ngendi? Ora, kaya ngono ku prakal jenenge garing kuwi coba. Kowe goblok gareng bodoh. Ora, aku ora bodoh. Cekake yen kowe ngarani kloso iki dudu tempat tidur, luputmu dhewe. Ing atase Petruk iki mesti ngerti kahanan kowe ngomah sebab apa kok ngandel. Eh, lho, nek wong kampusan nek mana? ragat aku kuwi coba. <laughs> Ora saiki tak takoni kowe tau nyanggon gurung. Ayo wis ngono. Ping pira? Bola bali. Omahku iki jembare pirang jangka? Wolong jangka bisa lagi. Sen jeneng omah apa? Kursi pring loro, sing isi kae tinggire sing bobrok. Ora. <laughs> Kowe tau nginep ora? Kulino. Turono ngendi? Lintah kasure koklo ambune tenek. Oh. Lah apa-apa ing atas kowe ngerti kaya ngono pameri tempat tidur kok gelem. Sing luput aku pokoke. Lah sing luput yo kowe ku yo sakun ngopo yo. Wis ta, ora perlu madu balung tanpa isi. Adimu Bagong nyang ndi, Dole? Gong, Gong. Eh, eh. Rinio. Wegi agek wopo? Gerongkang-ongkang. Lho. Nek nyenggon retel kok ongkang-ongkang ki ongkang-ongkang apa? Ongkang-ongkang mangkok dawet kok, Pam. Lho. Mangkoke iki sira gedene? Sing ongkang-ongkang lambeku. Menungsa ora tata. Ayo rene. Aku rono gelem ning yo kuwi, Kang. Aku kepengin arep mlaku karo sloko, sloko bathok. Bang apa, Kong? Iki mau sak temene cakepane umure wis pirang-pirang puluh taun. Sluku-sluku batok ning dikreasi uramane samba larase pelok campur bawur. Coba kaya apa tak macane. Nggih kagunan, kaya ngono kok mengar dimplep dhewe. Perlu aku bisa maca kuwi nak ora urung ketular kenyang konco kadang mitra tangga teparo luweh-luweh nang para sutresna budaya ngono kok iki kertas e tambani ya Kang iki ya oleh nulis-nulis dhewe oleh ku nglempit-nglempit dhewe oleh ku nyethakke nyekake dhewe yo yo wo ya wong mat ngene Kang aku ki yen perkara larasan wae takono lho kok. Mumpuni aku ya. Aku ora mung gamelan Jawa. Cekake musik barang ki aku apa kok, Kang. Do re mi fa sol la si do do re mi fa sol la si do. Kuwi jenenge mung diwolak-walik. Mung ngene ya Kang bedane not dunya sing umum kuwi ana sing mung separo swara upamane du kuwi dicorek tengah unine di re corek tengah unine ri diri ini Jawa lu lu roti nama pat roti ma corek tengah unine me pat corek tengah unine pat me pat <laughs> Wira umum pancen ra umum wong kadang aku dhewe kok buyuh lho sloko sloko beto beto e la e lo siromo menyang kutho leleh payung moto pak cendit lolo ba wong mati ora yen wong bocah ya kok mung ana ing panalitiku sing urung gamblang lan urung cetha lumrahe sruku-sruku bathok ki wong sronjor bathoke elailo kuwi bathok bolu sronjor weruh bathok ngono ta <laughs> sirama menyang kutha lae payung motho pak jentit lho iki apa pak jentit lho wong nyatane aku ki ya ora nganggit mung kari nemu tetilarane para kang mus podo, munggah ing tepat suci ewadine saka olehku tresna lan budaya embok eh, menawa ya sabab tingkah lan pakartiku kang mengkene mau bisa njalari wuwing kemajuan ing ngatasé kagunan kita bangsa Indonesia. Ngerti, Gong? Iya, Lah banjur kowe kok rada randat mau nyang ndi? Ora tak takoni. Kowe irung tak kojai kok, Kang. Lah ya kok ja ono. Aku kowe jane nderek Ndoro Arjuna nyang tengah ngalas Ndriyapura Pura rak mung gembledhek. Perkara ora dipenggali apa-apane. Lho. Lah panjen topo kon menggali apa? Mula aku kuwi duwe rigen ngene ya, Kang. Kowe ora ana lan yen wong ki ora tinggal ikhtiar lan budidaya. carane ngene aku ki nawakake bahuku nyang kampung lan nyang desa ndeso mbok menawa ning wong sing gelem nulung lakonku pendak desa tak leboni sinten betah bahu, kula sagah nglayani nek nah, jebul aku ki diundang wong mang mriki Mas Bagong nak sampean butuh gawean kula caosi damelan sedina bayare 300 lho lah mbok yen tang dilakoni mulai di sawet wong liya ngono kulse ta kowe iki takono gaweane iki apa rak ngono ta lah gaweane iki apa bareng tak terangke jare gaweane iki ngereki manuk lho lah kur ngereki manuk lah gampang ngono apa manuke iki genep rong puro ora kok ngereki manuk digerek dijunke iki ora sing dikarepe ngereki manuk kuwi ana manuk mencak aku kon ngereki kaya jagung ngereki babon kae <laughs> Mula kanggo tombo wirang, Kang. Aku paring ana ulir kambang. pelak 6 ya, Kang. Iya, ora kaboten. Ngelurima tambah-tambah kanggong. Tuh, selembar wae, Mas. Lah. suka mangun sukane ngati ayo padha netepi wajib kecoba sewandaramu mangkat wae marang patgalan olah lemah nyangking pacul disah dhisik aja nganti pacule goang